35 skirsnis. Kai jam kartais atsitikdavo sušukti, kam ta tai neatsitinka, o kad aš būčiau turtingas, jis tą pasakydavo nespoksodamas į kokį apveidžią merginą, kaip senis Žil Normanas, bet gerėdamasis reta knyga. Jis gyveno vienas su senute ekonome. Jisai sirgo lengva chiragros forma ir ją miegant galėjai matyti po paklodis raukšlėmis, pūpsant jo senus, nuo reumatizmo pakumpusius pirštus. Jis parašė ir išleido knygą Kotereco apylinkių florą. Gana plačiai žinoma veikalą, papuoštas spalvotomis iliustracijomis, kurių klišes turėjo pasilikęs ir pats tą knygą pardavinėjo. Du ar tris kartus per dieną jo bute Meziero gatvėje pasigirsdavo pirkėjų skambutis. Iš to jis gaudavo per metus kokius 2000 frankų, tai beveik ir buvo visos jo pajamos. Nors ir neturtingas per taupumą ir kantrybę jis ilgainiui surinko brangę visokių retų leidinių kolekciją. Jis niekados neišeidavo iš namų po pažastim nepasikišęs knygos, o namo neretai sugrįždavo su dviem. Jo keturis kambarius pirmame aukšte, kurie kartu su nedideliu sodeliu sudarė jo buveinę, tepušė įrėminti herbarai ir senųjų meistrų graviūros. Vien pamačius kardą ir šautuvą jam sustingdavo gyslose kraujas. Per visą savo gyvenimą jis ne vieną kartą nebuvo prieėjęs prie patrankos, net invalidų namuose. Jis turėjo pakenčiamą skilvį, brolį kleboną, visai baltus plaukus, bedantę burną ir tokį pat bedantį protą. Jis visas trūkčiojo, kalbėjo pikardišką tarme, juokėsi vaikiškų juokų, buvo be galo baikštus ir savo išvaizdą priminė seną aviną. Čia dar reikia pridurti, kad neskaitant senio Roajolio knygino savininko prie Senžako vartų, jis niekam pasaulyje nejauti nei bičiulystės, nei prisirišimo. Jo svajonė buvo aklimatizuoti Prancūzijoje indigą. Švento paprastumo pavyzdys buvo ir jo tarnaitė. Varkščia senutė taip ir liko netekėjusi. Sultonas, jos katinas, kurio murkimas jai atrodė neprastesnis už Alegrio mizerere Siksto koplyčioje – užpildydavo jo širdį ir sugerdavo visą jos neišeikvotos aistros atsargą. Nuoroda. Allegris 1580-1652 italų kompozitorius, išgarsėja savo muziką psalmiai Mizerere, kurią atlikdavo popiežiaus kapela Romoje. Nuorodos pabaiga. Ji niekados nebuvo svajojusi apie vyriškį, niekuomet jinai nebūtų ryžusi sulaužyti ištikimybę savo katinui. Ji buvo tokia patusuota kaip ir tasai. Visas jos pasidžiavimas buvo kykai, medomet balti baltutėliai. Sekmadieniais po mišių jis skaičiuodavo savo skalbinius skrinioje ir dėstydavo ant lovos medžiagas sukniams, kurių turėjo nemažai prisipirkusi, bet niekuomet nesisiūdindavo. Ji mokėjo skaityti. Ponas Mabefas ją praminė tetulę Plutarchų. Ponas Mabefas Marijų pamilo už tai, kad savo jaunystę ir švelnumu tasai šildė jo senatvę, kartu mokėdamas prisitaikyti prie jo baikštaus būdo. Jaunystė draugė su švelnumu senų žmonės lygiai taip veikia, kaip saulė bevėjo. Kai Marijus imdavo jaustis persisotinės kariško šlovės, parako, tvaiko žygių bei žygiuočių ir visų tų nuostabių kautynių, kur jo tėvas kardu kapodavo priešus ir pats gaudavo baisius smūgius – tai nueidavo pas poną Mabefą ir ponas Mabefas jam pasakodavo apie didvirio meilę gėlėms. Apie 1830 metus mirė pono Mabefo brolis Klebonas ir beveik tuštojau lyg atėjus nakčiai visas pono Mabefo horizontas aptemo. Notaro subankrutavimas jam nunešė 10 tūkstančių frankų, kurie sudarė visą jo turtą tiek asmeninį, tiek ir paveldėtą iš brolio – Liepos revoliucija sukėlė krizę knygų prekyboje. Kai reikalai pašlyja, tai pirmiausia darosi labai sunku parduoti tokias knygas kaip Flora. Kotereco apylinkių Floros niekas nebepirko, praeidavo ištiso savaitės ir joks pirkėjas nepasirodydavo. Kartais ponas Mabefas išgirdęs skambutį pašokdavo. Tai vandenvežys, ponė, liūdna jam praneždavo teta Plutarchas. Trumpai sekant, vieną gražią dieną ponas Mabefas įsikėlė iš Meziero gatvės, atsisakė bažnyčios seniūno pareigų, atsisveikino su sen Siulpisu, pardavė dalį graviūrų, knygų nepalėti, nes labiau jas vertino ir įsikūrė nedideliame namelyje Monparnaso bulvare, kur vis dėlto tai išgyveno tris mėnesius. Ir štai dėl kokių dviejų priežasčių. Pirma, butas – Apatinėme aukšte su suodu kainavo 300 franko, jis nuomai nedryso skirti daugiau kaip 200 frankų. Antra namas buvo visai prie fatų tyro ir visą dieną ponas Mabefas girdėdavo pistoletų poškėjimą, o to negalėjo pakelti. Pasėmė savo florą, klišes, herbarus, aplankus bei knygas, jis iš čia įsikėlė ir įsitaisė tokioje lyg ir lūšnelėje, Austerlico kaime netoli Salpetriero ligoninės – kur už 50 ekių per metus turėjo tris kambarius ir aptvertą sodelį su šuliniu. Šito persikraustimo progai spardavė beveik visus baldus. Ta diena, kada įsikūrė naujame bute, jis buvo labai linksmas ir pats įkalė vinis graviūroms ir herbarams pakabinti. Paskui visą popietį kasinėjo sodelį, o vakare, matydamas tetą plutarchą paniurusią ir susimašiusią, jai pliaukštelėjo per petį ir šipsodamas įstarė – Nieko, nieko, mes dar turime indigą. Tik dviem lankytojams, knygininkui iš Port Senžako ir Marijui buvo leista įlankyti toje lūšnoje, Austerlico kaime, kurio prašmatnus pavadinimas, turime pasakyti, jam buvo gana nemalonus. Beje, kaip jau esame pažymėję, žmogaus protą pagauto kokios nors išmintingos, lygiai kaip ir beprotiškos idėjos, arba kaip neretai atsitinka vienos ir kitos drauge – Labai sunkiai pasiekia gyvenimiški reikalai. Tokiems žmonėms savo pačių likimas nelabai te rūpi. Susitelkimas į kokį nors vieną dalyką sukelia pasivumą, kuris, jeigu būtų samoningas, panešėtų į filosofiją. Žmogus senka, nyksta, smunka, net sugūra, pats to beveik nepastebėdamas. Tiesa, galų gale vis dėlto jis pabunda, bet jau per vėlai. O tuo tarpu atrodo, kad jis visiškai abejingas lošimui vykstančiam tarp mūsų laimės ir mūsų nelaimės. Žmogus tai yra lošinys – ir šaltai stebi partiją. Štai tokiu būdu, nors aplinkui tirštėjo tamsa ir viena po kitos geso vilkis, ponas Mabefas išlaikė truputį vaikišką, bet labai gilų dvasios gedrumą. Jo proto įgūdžiuose slipėjo švituoklės inercija. Susikūręs iliuziją, jis tarytų musuktas, ilgai ilgai eidavo paskui ją, nors ji seniai jau būdavo dingusi. Laikrodis nesustoja tuoj pat, kai pameti jo raktą. Ponas Mabefas mėgo nekaltai papramogauti, tos jo pramogėlis nieko nekaštuodavo ir visuomet būdavo netikėtos, joms tereikdavo pačios mažiausios dingsties. Teta Plutarchas kartą skaitė kambario kampe romaną, skaitė garsiai, įsitikinusi, kad šitaip geriau suprantanti, skaitydamas garsiai lyg ir geriau įsimini skaitomą tekstą – Yra žmonių mėgstančių labai garsiai skaityti ir tada jie atrodo taip, lyg savo garbė žodžiu tvirtintų, kad tai, ką jie skaito, yra teisinga. Kaip tik šitaip energingai teta Plutarchas ir skaitė romaną, laikydama į rankoje. Ponas Mabefas girdėjo viską nesiklausydamas. Skaitydama teta Plutarchas priejo frazę, kur buvo kalbama apie dragūnų karininką ir gražuolę. Dragūnas atbudo ir sklidinas – Čia ji sustojo, norėdama nusišluostyti akinius. Buda ir slibinas, pusbalsiu tarė ponas Mabefas. Tikra tiesa, buvo kadaise slibinas, kuris lindėdamas urve padeginėjo iš ten dangų, leisdamas į savo nasrų liepsnas. Jau daug žvaigždžių buvo padegusi toji pabaisa, be ko kita turėjusi tigro nagus. Buda nuėjo į jo lindynę ir jam pavyko slibiną atversti į tikėjimą. Jūs skaitote gražią knygą – teta Plutarchai, gražesnės legendos negali būti. Ir ponas Mabefas paskendo saldžiuose svajonėse. Penktas skyrius – neturtas ir skurdas geri kaimynai. Marijai patiko atvira širdis senukas, kurs išlėto grimzdo į skurdą, pats jau tuo truputį stebėdamasis, bet vis dar nenusimindamas. Su kurfei raku Marijų suėdavo atsitiktinai, o pas poną Mabefą pats nuėdavo – bet nedažnai daugiau daugiausia vieną ar du kartus per mėnesį. Marijus labai mėgo vaikščioti vienas tolimais bulvarais ar Marso lauku arba nuošaliausiomis Liuksemburgo parko alėjomis. Kartais jis ištisą pusdienį išbūdavo prie kokio nors daržininko sodybo, žiūrėdamas į salotų lysvės į vištas, besikapstančias miešlynę, į arklį sukanti vandensėmis ratą. Praeiviai nustebę įžiūrėdavo ir kai kam jo drabužiai keldavo įtarimą, o veido išraiška atrodydavo nejauki. Tuo tarpu čia būdavo tik paprastas, neturtingas jaunuolis, kuris vajodavo, pats nesižinodamas ką. Vieno tokio pasivaikščiumo metu jis ir aptiko garbo lūšną ir suviliotas nuo šalumo ir pigumo čia apsigyveno. Jį čia visi pažinojo tik pono Marijaus vardu. Kai kurie iš senų generolų ir senų jo tėvo draugų susipažinę su Marijumi pakvietė jį pas juos lankytis. Marijus neatsisakė. Tai jam būdavo proga pakalbėti apie tėvą. Šitaip jis retkarčiais nuvykdavo pas grafą Pažolį, pas generolą Belaveną, pas generolą Fririjoną į invalidų namus. Pažolis, Belavenas Fririjonas, Napoleono generolai. Čia vykdavo koncertai, šokiai, Tokiems vakarams Marijus apsivildavo savo naujuoju kostiumu, bet į tuos vakarėlius ar balius eidavo tik didelių šalčių metu, nes lėšų karietai neturėjo, o ateiti su batais, kurie nežvilgėtų kaip veidrodis, nenorėjo. Kai kada jis sakydavo, tačiau be kartėlio, žmonės tokie jau yra. Į saloną gali ateiti visas suskretęs, tik nepurvinais batais. Jūs galite tikėtis vaišingo prieimimo, jei vienas dalykas bus be priekaištų. Sąžinė? Ne. Batai. Svajonėse įsisklaido visos aistros įskyrų širdies aistrą. Politinė Marijaus karštinė atslūgo. Čia daug padėjo 1830 metų revoliucija, kuri jį patenkino ir nuramino. Jo visi jausmai paliko tie patys įskyrus piktumą. Jo pažiūros nepasikeitė, bet tik sušvelnėjo. Tikriau sakant, pažiūrų jis nebeturėjo, o liko tik simpatijos. Kurios partijos jis buvo šalininkas? Žmonijos partijos. Žmonijoje jis visų labiausiai pamilo Prancūziją, tautoje liaudį, liaudyje moterį. Moterys jauti didžiausią užuojautą. Dabar jis atidavė pirmenybę minčiai prieš faktą, poetui prieš herojų, ir tokią knygą kaip Jobo knyga labiau vertino negu tokį įvykį kaip Marengo mūšis. Ir kai visą dieną meditavęs ir svajojęs vakare grįždavo bulvarais namo ir pro medžių šakas matydavo begalinę erdvę, nesuskaičiuojamas šviesas, bedugnę, tamsą, paslaptį, visa tai, kas buvo tik žmogiška, jam atrodydavo labai menka. Jis tarėsi, o gal iš tikrųjų buvo suradę žmogiškojo gyvenimo ir žmogiškosios filosofijos tikrąją tiesą – ir galų gale susitelkė tik dangaus kontempliacijai, nes tik dangus prieinamas tiesos žvilgsniui iš jos šulinio. Tata jam nekliudė kurti savo ateities planus, sumanimus, apskaičiavimus ir projektus. Kas būtų galėjęs pažvelgti į šitaip įsisvajojusio Marijaus sielą, tas būtų buvęs apakintas jos tyrumo. Iš tikrųjų, jeigu mūsų kūniškosios akys galėtų regėti kito sąžinę, tai apie žmogų daug teisingiau būtų galima spręsti iš jo svajonių, o ne iš jo minčių. Mintyje yra valia, o svajonėse valios nėra. Spontaniškai kylančios svajonės visuomet atgamina ir išlaiko, net jeigu jų objektas grandiozinis ir idealus, mūsų pačių dvasinį veidą. Niekas tai betarpiškai ir taip nuoširdžiai neiškyla iš pačių slapčiausių mūsų sielos gelmių – kaip nesamoningi ir nesulaikomi siekiai nukreipti į didingą likimą. Iš šitų siekių daug geriau negu iš ryšlių, samoningų ir suderintų minčių galima spręsti apie tikrą kiekvieno žmogaus būdą. Visų labiausiai mūsų panašios yra mūsų fantazijos. Kiekvienas svajoja apie tai, kas nežinoma ir nepasiekiama pagal savo prigimtį. Maždaug apie 1831 metų vidurį senį, kuri patarnaudavo Marijui, jam papasakojo, kad jo kaimynus, vargšus žandretus, meta iš būtų. Marijus beveik ištisas dienas nebūdamas namie, beveik nė nežinojo turys kaimynų. O kodėl jos metą pasiteiravo jis? Todėl, kad nemoka nuomos, jie skolingi už du terminus, o kiek tai bus? 20 franko, atsakė seniai. Marijus viename stalčiuje turėjo atidėjęs 30 frankų. Štai jums 25 frankai, tarė į seniai, sumokėkite už tuos vargšų žmonės ir duokite dar jiems 5 frankus, tik nesakykite, kad tai nuo manęs. Šeštas skyrius pavaduotojas. Atsitiko, jog pulkas, kuriame tarnavo leitenantas Teodiulas, buvo perkeltas į Paryžiaus įgulą. Dėl šios aplinkybės tetai Žilnorman kilo antra mintis. Pirmą kartą jį buvo sugalvojusi pavesti Teodilui pasekti Marijų, dabar jis sumani padaryti Teodilą Marijaus įpėdiniu. Dėl visako, o gal seneliui atsiras noras matyti savo namuose jauną veidą, nes gyryto aušros spinduliai kartais labai yra mėly griuvėsiams, ji nusprendė susirasti antrą Marijų. Nieko, kad kitas, samprotavo jį. Tai vis vien kaip rikto atitaisimas knygoje. Marijus skaityk Teodiulas. Antros kartos sunienas beveik vaikaitis. Nesant advokato galima pasitenkinti ulonu. Vieną rytą, kai ponas Žilnormanas skaitė dienraštį ar ką panašaus, įėjo duktė ir prašneko kuo saldžiausių balsų, nes dalykas lietė jos numylėtinį. Tėvelį, šį rytą nori pas jūs ateiti Teodiulas ir pareikštim savo pagarbą. O kas tasai Teodiulas? Jūsų antros kartos sunėnas. A, tari senelis. Paskui vėl ėmė skaityti nebegalvodamas apie sunėną kažkokį Teodulą ir netrukus markiai susierzino, kai beveik visuomet jam atsitikdavo beskaitant laikraštį. Laikraštukas, kurį jis laikė rankose, savaime suprantama royalistinis, be niekur nieko pranešė apie vieną nežymų ir paprastą to meto Paryžiuje faktą – Rytoj 12 valandą Panteono aikštėje įvyks teisės ir medicinos mokyklų studentų pasitarimas. Kalba ėjo apie aktualų to momento klausimą, apie nacionalinės gvardijos artileriją ir apie konfliktą kilusi tarp karo ministro ir piliečių milicijos dėl patrankų pastatytų Luvro kieme. Tai šį dalyką turėjo apsvarstyti studentai. To visiškai pakako ponui Žilnormanui įkaitinti. Jisai prisiminė Marijų, kuris taip pat buvo studentas ir galimas dalykas, kartu su kitais 12 valandą eis svarstyti į Panteono aikštę. Šitokių sunkių minčių prislėgta jį ir užtiko leitinantas Teodiulas, apdairiai apsivilkęs civiliniais drabužiais. Ir panelė Žilnorman tyliai įvestas į kambarį. Ulonas taip sako tavo, senis raganius juk nebus viską sukišęs į rentą iki gyvos galvos. Dėl to verta protarpiais ir civiliokų apsirengti. Panelį Žilnorman garsiai tarė tėvui, Teodiulas jūsų sunienas. O leitenantui pašniuždom pridūrė, žiūrėk, neprieštarauk jam. Ir išėjo. Leitenantas nelabai pratęs prie tokių garbingų vizitų, gada nedrasiai subatėjo laba diena dėdė ir nusilenkė. Pasisveikinimas išėjo kažkoks mišrus. Iš papratimo jis mašinaliai pradėjo sveikintis kariškai, o susigrėbęs užbaigė civiliškai. A, tai jūs, gerai sėskite, starė senelis. Tai pasakęs tuštoje užmiršo apie uloną. Susikišęs rankas į liemenis kišenės ir senais nervingais pirštais čiupinėdamas abiejose kišenėse laikrodėlius, ponas Žilnormanas ėmė vaikščioti šiandien ir ten po kambarį garsiai samprotaudamas. Snarglių gauja. Jo šaukė susirinkti ir dar Panteono aikštėje, ar tai girdėtas daiktas, piemburniai, kurios dar vakar žindi. Jei paspaustum jiems gerai nosį, imtų varvėti pienas – ir tie piemengaliai rytoj 12 valandą tarsis. Kur mes einame? Kur einame? Aišku, kad į bedugnę. Štai kur mūsų atvedė deskamisados. Deskamisados be marškiniai, ispanų revoliucionieriai. Pilietinė artilerija. Tartis apie pilietinę artileriją. Susirinks aikštėje ir plepės reikia nacionaliniai gvardijai piškinti iš patrankų. O su kuo jie ten susitiks, Tik jūs pažiūrėkite, kur veda jakobinizmas. Galiu eiti iš kažko lažybų. Statau milijoną prieš skatiką, jog ten bus tik pabėgusieji nusikaltėliai ir paleistieji kaliniai. Respublikonai ir katurgininkai visi vieno galo. Karno klausdavo, o kur aš turiu eiti išdavikę? Fuše atsakydavo, kur nori kvaily. Štai kas tie respublikonai. Nuoroda Karno 1753 metai, 1823, įžymus konvento ir visuomenės gelbėjimo komiteto veikėjas, politinio despotizmo priešas, Burbono ištrimtas. Fuše 1759-1820 metai, buvęs dvasininkas, paskui Jakobinas, dalyvavo kontrrevoliucinėme Termidoro 9 perversme, prisidėjo prie Birumero 18 perversmo, Prie Napoleono policijos ministras, po Vaterlo perėjo pas Burbonus, parsidavėlis, karjeristas ir gopšas, Fušė vieną paskui kitą išdavinėjo visas vyriausybės, kurioms tarnavo. 1816 metais buvo ištrimtas iš Prancūzijos ir mirė ištrėmime. Nuorodos pabaiga. Tikra tiesa, pritarė Teodiulas. Ponas Žilnormanas truputį pasuko galvą, pamatė Teodiulą ir varė toliau. Kai pagalvoji, kad tam nenaudėliui pakako niekšiškumo pasidaryti karbonaru, ko tu išėjai iš mano namų, kad pasidarytum respublikonu, irgi mat sumanė. Pirmiausia, liaudis nenori tos tavo respublikos. Jinai jai nereikalinga, liaudis turi sveiką nuovoką ir puikiai žino, kad visada buvo karaliai ir visada bus. Liaudis puikiai žino, kad ji yra tik liaudis, juokėsi iš tos tavo respublikos, ar girdi kvaišą, kas gali būti šlykštesnio už šį kaprizą – Įsimylėti tėvą Dušeną, saldžiai spoksoti į giljotiną, dainuoti romansus ir skambinti gitarą po 93 metų balkonu, bet juk šitoks jaunimas nenusispjauti nevertas, toks jisai žioplas, visi jie tokie, be jokios išimties. Dabar pakanka tik gatvės orų pakvėpuoti ir proto kaip nebūta. 19 amžius tai nuodai. Žiūrėk, koks vaikigalis susiaugina ožio barzdą, įsivaizduoja esas didelis gudruolis ir palieka senus tėvus. Tai respublikoniška, tai romantiška. O kas yra tas romantizmas? Būkite malonus, paaiškinkite man, kas tai per daiktas. Tai tokios kvailystės, kokias tik be galima įsivaizduoti. Prieš metus jie visi traukė į Arnanį. Nuoroda. Kalbama apie sensacingą Viktoro Hugo romantinės dramos Ernani pastatymą – sukėlusi aršų susirėmimą tarp klasicistų ir romantikų. Nuorodos pabaiga. Sakykite susimildami, Ernani, visokios tezės, antitezės, šlikštynės net ne prancūziškai parašytos, o dabar štai Luvro kieme pastatė patrankas. Mat lygi kokio plėšikavimo nusirista. Jūsų tiesa, dėdė, tarė Teodiulas. Pona Žilnormanas kalbėjo toliau. Patrankos muziejaus kieme, kuriam galui? kam tenai patrankos, ką tu ten veiksi su patranka? Gal norite Belvederio Apoloną apšaudyti? Ką bendro turi patrankų svediniai su medičių venera? Kokie šaldrai visi tie šių laikų jaunuoliai? Kokia menkysta ir tasai jų Benžamenas Konstanas? Nuoroda. Benjaminas Konstanas 1767-1830 metai, prancūzų rašytojas ir politinis veikėjas, ponios Destal bičiulis, draugė su jai ištremtas 1803 metais. Šimto dienų metu susitaikino su Napoleonu, kuris jam pavedė sudaryti liberalinę konstituciją. Restauracijos laikotarpį vienas įžymiausių liberalų atstovų parlamente – buvo inirtingai puolamas ultrarojalistų. 1830 metais padėjo užimti sostą Luji Filipui ir buvo paskirtas valstybės tarybos pirmininku. Nuorodos pabaiga. O jeigu jų tarpe kuris neniekšas, tai mulkis ir plevėsa, jie iš kailio nerėsi, kad tik būtų bjaurus, šlykščiai rengėsi, bijo moterų, aplink sijonus tūpčioje taip lyg išmaldos prašytų – O mergiukštis juo žiūrėdamas jokais leipsta. Garbė žodis galima pagalvoti, kad jie serga meilės baimės lyga. Negana to, kad jų išvaizda grėmėsdiška, jie dar ir kvaili. Valkioje Tier Seleno ir potie kalamburus, švarka jiems guli kaip tikri maišai, jų lemenis tiktų arklininkams, marškiniai storos drobės, kelnis storos gelumbės, batai storos odos. Nuoroda Tjerselenas Paryžiaus variete teatro komiškasis aktorius 19 amžiaus 3-4 dešimtmetyje. Nuorodos pabaiga. Kokios plunksnos, tokios ir giesmės. Jų žargonas tiktų jų šleivų batų puspadžiams pakalti ir visi tie besmegeniai vaikėzai turi politinės pažiūras. Reikėtų griežčiausiai uždrausti turėti politinės pažiūras – Jie fabrikuoja sistemas, perdirbinėja visuomenę, greuna monarchiją, trempia į žemę visus įstatymus, verčia namus aukštinkojomis, o mano durininką deda karaliumi, iš pagrindų sukrečia Europą, perstatinėja pasaulį ir nesitveria džiaugsmu, jei slapčiomis jiems pavyksta pamatyti skalbėjų kojas, kai tos lipa į savo vežimėlius. Ak, Marijau, ak, niekdary! Klykkauti viešoje aikštėje, ginčyti, svarstyti, griebtis priemonių. Dievai teisingi, jie tai vadina griebtis priemonių. Ir maištas dabar smulkėja, darosi kvailas. Aš esu matęs chaosą, o dabar matau draikalą. Mokiniai svarsto nacionalinės gvardijos reikalus. To nesugalvotų nie raudonodžiai, o džibvėjai ir kadodachai. Laukiniai, kurie nuogi vaikščioje nusismaikstė, guogė plunksnomis lyg volaną, su kuoka letenose, juk ir jie mažesni – galvėjai negu šitie bakalaurai, piemburniai. Jie nesūnė verti, o dedasi gudroliais ir šeimininkais, tarėsi ir svarsto, juk tai pasaulio pabaiga. Visai aišku, galas šiam niekingam žemės rutuliui. To išgirsime paskutinį Prancūzijos žiauktelėjimą. Svarstykite paikšos. Šitai bus tol, kol jie vaikščio skaityti laikraščių po Odeono arkadomis. Jie už tai užsimoka vieną sū ir dar atiduoda savo sveiką nuovoką, išmanimą, savo širdį, sielą ir protą, pabuvos tenai ir palieka šeimą. Visi laikraščiai maras, visi, net baltoji vėliava. Juk Martinvilis, tiesą sakant, buvo Jakobinas. Ak, teisingasis dangau. Dabar tu gali pasigirti įstūmę savo senelį nevilti. Aišku, tarė Teodiulas. Ir pasinaudojęs tuo, kad ponas Žilnormanas valandėlės staptelio atsikvėpti, Olonas pamoko mutonu pridūrė. Neturėtų būti jokio laikraščių įskyrus moniterą ir jokios knygos įskyrus karinį metraštį. Pona Žilnormanas kalbėjo toliau. Visi jie panašus į savo siejesą. Nuoroda Siejesas 1748-1836 metai abatas pirmosios prancūzų buržuazinės revoliucijos veikėjas pamfleto Kas yra trečiasis lomas buržuazijos manifesto autorius – vienas iš žmogaus ir piliečio teisių deklaracijos sudarytojų 1789 metais. Konvente užėmė poziciją priešišką Robespierui. Vėl iškilo po Termidoro 9-osios, suvaidino žymų vaidmenį ruošiant Brumero 18-osios bonapartistinį perversmą, po kurio buvo paskirtas vienu iš trijų konsulų, o 1809 metais gavo iš Napoleono grafo titulą. Nuorodos pabaiga. Iš karal žudžių į senatorius, šitaip visi jie baigė. Iš pradžių persidažo, puikauja respublikoniškų vienas kito tujinimu, kad paskui kiti juos tituluotų ponais grafais. Ponas grafas didumo kaip nikštukas, žudikai, rugsėjininkai – Siejasas filosofas, savo garbiai turiu pasakyti, kad visų tų filosofų filosofija, aš visuomet vertinau ne aukščiau už tivolį sodo juokdario akinius. Mačiau kartą malake krantinę einant senatorius, vilkinčius violetinio aksomo mantijas, nusakstytas bitėmis ir dėvinčius skrybelės ale Henriko ketvirtojo. Šlykštų buvo žiūrėti. Sakytume, jo didybės tigro rūmų beždžionis. Piliečiai, aš jums pareiškiu, kad jūsų progresas – yra beprotybė, jūsų žmonija svajonė, jūsų revoliucija, nusikaltimas, jūsų respublika šlikštynė, jūsų skaistuolė Prancūzija yra išėjusi iš paleistuvystės namų. Ir aš jums tai pranešu, jums visiems, kas jūs būtumėte, publicistai, ekonomistai, juristai ir net didesni laisvės lygybės ir brolybės remėjai negu giljotinos peilis. Štai ką aš jums pareiškiu, mano mėly žmogeliai. Velniai rautų, sušuko leitenantas, tikriausia tiesa. Pona Žilnormanas buvo lyg ir be kelias ranką, bet nuleido ją, atsigrėžė į Oloną Teodilą, įdėmiai pasižiūrėjo ir tarė. Jūs kvailys. Šeštoji knyga – dviejų žvaigždžių susitikimas. Pirmas skyrius – kaip iš pravardžių susidaro pavardės. Marijų šiuo metu buvo gražaus vidutinio ūgio jaunuolis, tankiais labai jodais plaukais, aukšta protinga kakta, nervingai išplėstomis šnirpšlėmis. Jis darė nuo širdaus ir pusiausviro žmogaus įspūdį, o visas jo veidas dvelkė iš didumų, susimastymų ir nekaltybę. Apvaliuose, tačiau naiptol nepraradusiuose ryškumo jo profilio linijose buvo daug to germaniško švelnumo, kuris per Elzasą ir Lotaringiją pateko į prancūzų bruožus – ir jame visiškai nebuvo to kampotumo, kuris darė sikambrus, tokius nepanašius į romėnus ir kuris skiria liūtų rasę nuo erelių.